Euskadi joko jaunari, ere unagoki. Bixente za txapelun, Lehen, eh, lehen aldia, eta gaztea zira. Bo, ebe partida, bo, partida, zuek hartu duzu aste astetik, ongi bai. bukatzeko, egia, uste dut, ospitalek bazuena bizkarriko min bat, baina ala ere, ez ziste barriatu, eta berbada zu izan zira, oberena egon? Uh, <laughs> oberena ez dakit, eh. Luisekin eh, haitzea egisa da gainera trinkite honetan. Ba, bai, egia da, eh, be, eh, berotzean ikusi dugu Matiak ez du berotze bizikion bat egin, uh, aldageretan egon da momentu hainitz, eta biziki pilota gutxi jo ditu, beraz, be, ikusi dugu zerbait gaizki bazen beretzat. Baina ez dugu aldatu gure gure jokoa Luisekin, ba, genekien uh, Giberean zera jokoa gauk, bizitasun hainitz ez emanez, eta ora biziki ongi sakatu dut uh, e, amarsake hori da eta gero gainera ateratzen zirenean bigarrena edera zen e, edo niretzat ailez, edo lixetzat beraz e, jokoa saketik uh, lantzen da eta biziki ongi sakatu dut gero Bai, bai, partidan bat egin dut, baina Luis ere hemen biziki zaila da bere aurka jotzea. Beti abiadura biziki handia ematen du, edo taularekin, edo direktuki solaren bizitasunarekin pilota fite uh, gibeleko xareara askartzen da. Beraz, biziki konten gaurko pagia etzat, egiten um, bidarekin, eta ora, orain ongi ospatuko dugu, eta beste ikusiko gira behiru ahango izan. Ha, ikusi zaitut konfientxan. Egun, hartzen zinulaik ere defentsan atakan, ateratzen pilota eskutik untsa. Bez hori da marka bat konfientxan zirelako marka? Bai, bai, egia erran uh, fizikogi biziki ongi naiz. Hor, Benzan Itoizekin, uh, muskulazioko bloke handi bat egin dugu, azken torneotan piskatak ituan nintzen, menan uh, eh, bageneken uh, eh, eturiko zela, uh, eh, elburua zen uh, Bayonako masterak, eta gaur be, nintzen, uh, biziki ongi esan zitu naiz, eta be, kontent lana apagatzen du, eta hori da kirolaren egia. Errebantxa zen zuretzat, galdu zinuen Frantziako txapelketako finala batitea duka zurekin, Pierre Txeverri eta Sanchezen kontra, olartu duzu zuk eh, gaurko edo ez baita ezpada egebantxa? Egebantxa ez baita ezpada, baina eh, ba, nahi nuen eh, titulu bat irabaztea, ez nuen oino nagusien mailan titulu handi bat irabazi. Baliatu dut Frantziako txapelketaren finalaren esperientza, finala hori pixkat tentsu handiekin egin nuen, gaur biziki fresko zentzen nintzen, mantalki, fisikoki, Eta, ora, kontent, eh, uh, eh, garaipen gara bizki kontent. Erran duzu untsa, gozatuko duz eh, zinutela egun. Ala ere, uh, oberenak errandu itzeko aldu da. Uztu, batik ari zirela. Final erdia, peio lagal eta zempol. Arben da azparne irabazi dute dituzte Oida. Bai. Bon, gire, uh, untsa zuretzat menturaz, eta segur batikia ginen dela, piskat ganita horzen. Ba, bai, ba, segur da, batikiak, uh, bon, zuritzarez, uh, Eh, be, galdu du eh, bai, berrian, finalan, berriako mazteretan, hor erdi finaletan, uh, eh, armen darritzen ez zen hor, beraz, uh, beretzat <laughs> ez zaila da hor uh, bizpailu segidan ez irabaztea, beraz badakit uh, biziki uh, goxe uh, dela jango itzen, eta ni ere biziki konten naiz jostatzea, biziki ongi kolpontzen gira eta be, ikusiko ea han bai, bai, bai. ere irabaziko aldugun bukatzeko, eh, egia, ipatzen da ospitala galde, Sanchez Dukazu, baina nala, bide ondo, St. Paul, bon, eskat, eh, odol freskoa hor, sartzen da? Bai, bai, eh, hori da, egia egan, niretako zaila da, oino, uh, bat nire gain hartzea, Hora, ikusi genuen angerun behi honekin uh, aitu ginen eta Hora, erran nahi nuke bi gaztel garrikin bi lau handien aurka zaila da, baina Hine ustez, uh, atzerari handi batekin badut uh, ene maila eh, edo zein aurka eta ora burua da be hobetzea eta izaitea pixkat lagal eta hospital bat bezala ene parte, ane ene partida nire gain hartu uh, atzerariak pixkat uh, denean eta hori da helburua, segitu behar dara nian, bidea luzea da hori Gala, gorez benak uh, Vicente bide ondo, eh? eta milesker. Milesker zuri. bakarrak irabazlea eta galtzailea. Ez da zure aldi izan John eh, egun. Bo, astetik bururaino ino, bide eta Sanchezek hartu dute partida, gertatu da? Bai, bon, uh, astapenetik eh, ritmoa eman dute. Kusi dugu uh, Sanchez uh, egun biziki honean zela eta bide ere. Beraz, uh, biziki zaila izan da guretzat. Eman dute abia dura eta guk ez dugu lortu uh, ha, pilota behar den bezala ezkerrat ematen eta hala. Mathieu ez da horzeguneko Mathieu izan, masterclassa ipatzen zuen aurkezleak uh, eh, orzegunekoaren zat, ez du, ez du kausitu egun, me, ikusi upiskat, ez bat zituen ez usagarriaren ladetik, ez zuen mintzatu nahi hor, no, bon, urlertzen alda piskat tristezia. Eh, bon, zuk uh, alde horretak zer egiten alduzu? Bai, bon, egia eh, erran, eh, ostegunean, partzu bikaina egin zuen, eta gauk aberoketan eh, gontzait hor eh, bost minutuz, eta bizkarriko minarekin zen, Beraz, eh, ezin zuen eh, pilota jo behar den bezala, eta hortako ikusi dugu ere saketan eh, ez zuela biadurarik ematen, gurean ikusi dugu bere maila zerin zen, eta gaur ez baginen biak atope ezin ginoen gain hartu pare horren aurka. E, zuk erten duzun bezala, hori jakin duzu beroketan? Azta pena hona okan dute bestek, horzek zer gertatzen da margaren kintzian, amar eta huts, niso bat zen, duda sartzen da? Ba e, duda sartzen da, segur da, ari gira ura, biak eh, ez ginen ez ginen eh, lortzen eh, nahi egiten eta ez ginen punurik egiten ere naiz eta batzutan ez emak eman, beraz, ez ginen deus gaur, ez dugu lortu eta haiek baino partida askoz politagoa egin dute, Xakeak eman dituzte, eta Luisek eh, gero pilotak ere gibelean eman ditu, eta ez dut lortu nik eh, jokoa ezkeran tinkatzea, eta horra. Ez ditut eh, txeko lanak egin nik una dina intzin, ez master zaren aldetik, zuk janik titulu bat doa zinuen hemen? Ez, txeko lan ere lehen finala zen, behin aritu nintzen masterretan, baina nerdi finalean galdu noan, eta gaur nire lehen master, nire lehen finala izanik, horra. Eskat, triste uh, galdurik. Hala ere, uh, eh, maiatzetik unarat, John Zempol eh, bikaina ikusten dugu, uh, eh, ahmenaritze, irazi duzu, peio lagalderekin, peio rekin ere azpagne, bo, Masters baiuna ez, baina, uh, bo, untxasen ditzen zira urten ez? Ba, ba, biziki untxasen ditzen ez, konfiantzan, uh, uh, txapelketetan sartzen naiz ere, beraz, uh, ritmoa hartzen dut, eta entxartzen naiz nire aurkarian mailan ematen, uh, mailakoen aurkarian, Eta horra, eh, xantza ukanik, be, ritmo hartzen dut eta lortzeitut partida politak egiten, berba, eta bon, badut egino eh, lana Batist edo Luisen mailara iristeko, berba, ez naiz txipulan eh, haien maila, mailara iritsiko, baina horra nire arekin egiten dut albezain ongi. Hala, behar da, Matio Hospitaletzen oberenian egun, baina Matio Hospitalon batekin, Ostegunean erakutsi duzue, bebai, bai, edo uh, Sanchezen kontra, Biran Azka bederen, be maila zuka txikitzen alduzula. Bai, bai, bai, eh, bon, ez dakit gero gaur ea txikiko ginoen, eh, biak eh, biziki ongi ziren. Beraz, uh, oha, ezin dugu jokien egan, baina, uh, bon, hola da, gaur, uh, Deia, azkenean partida bikaina egin zuten uh, lajalde eta iparren aurka, beraz, eta razurik eh, merezi dute uh, txapelketa hori irabaztea dudarik gabe. Bon, John miresker, mire esker, udauntan ondoko lehiaketa, rangaitzen menturaz? Hori da, eldu den aste buruan, beraz fite eldu zaidu, uh, etxean uh, nahi nuke berroa berriz bat lortu ongiletaik. Mire esker, John. Deputaz.